От і катався із сьомої, батько сказав, коли він виїхав з дому, і до пізньої ночі, аж доки не почався обіцяний короткочасний дощ. Саме тоді Сагайда обізвав його наївним дурником, бо підловив на дрібниці. За семигодинну прогулянку шістка повинна була з'їсти щонайменше пів бака пального. Насправді ж не спалено й двох літрів, а наївний дурник йому на те. Виїхав на околицю, дістав етюдник і творив. Коли ж темніло, просто сидів у машині і мріяв про високе і вічне. <laughs> Сміх і гріх. Але ж у хлопця на підошвах ані крові, ані бруду чи пилу стравневого. Зате в машині етюдник пейзажиком. За висновком експертів, написаний не раніше вчорашнього дня. Не було жодних слідів того, що в домі чи в машині зберігалася зброя, хоча зовні чепурненьку шістку всередині дуже давно ніхто не мив. От такі от вареники. Ну, то як, соколики мої? спитав Шеремет. Що далі будемо робити? А як що? Вадим уже зрозумів, що його сьогоднішня безрезультатність шефом не осуджується і помітно звеселів. Розробляти Кравцова далі. Та бреше він. Та чує моя душа, що він бреше. О, знову душа. хмикнув і лукаво глянув на шеремета. А ось Матвію Петровичу вона зовсім інше нашіптує. Моя душа, засовався на стільці Шеремет, підказує тільки те, що Кравцові справді не стріляв. А ось де він тенявся сім годин. Будь-що треба встановити. І тоді, гадаю, стане зрозуміло, чому він крутить, нахабніє і боїться, дуже боїться, набагато більше, ніж то б людині яка просто не заявила вчасно, що випадково опинилась на місці злочину. Ну, а якщо він справді малював свій пейзажик, а тоді кайфував, відпочивав без жодного свідка, озвався Вадим. Е, ні, задоволено всміхнувся шеремет і відкоркував другу пляшку. Не був він увечері на етюдах. Та чи ж я художників не знаю? він би примусив нас поїхати на те місце і показав би ямки від триноги і всі свої недопалки знайшов би та ще вимагав, щоб науково засвідчили, скільки годин потрібно, аби такий етюд намалювати і от таку кількість флуєрашу викурити. Ні, хлопчики, тут щось інше. Я так розумію, підсунувся до столу Сагайда, що наш наївний дурник з міста не виїжджав. Шеремет ствердо кивнув, смакуючи лимонад. От тоді маємо не коло, а сектор пошуків. Він звернув із степової. Правий поворот. Середа взяв фломастер і кількома впевними рухами накидав схему. Він казав, що скорочував. Ну, казав. А місто Кравцов добре знає. Тепер погляньте, за три квартали до степової. Є ще одне скорочення вулиця, що йде від 12-го кварталу, там знак однобічний рух, але вночі на нього ніхто не зважає. Вдень там будівництво. Е, стривайте но. Ну. Сагайда схилився над текою, розшукуючи висновки трасологів, прочитав і всміхнувся. Так і є рештки цементу, річковий пісок, цегляні крихти в протекторах це однозначно. На самому будівництві, вів далі Сагайда, стільки часу робити нема чого. Отже, дванадцятий квартал? Може бути, потер долоною лоба шеремет. А Вадим аж підскочив. Та зараз, ще не пізно. Усі бабусі якраз до вечірньої раду збираються. Розпитаємо. Чи не помітили, чого їхнє беремне око? Адже тепер нам відомо, якого кольору машина, які номери. Видно було, що Сагайда мріяв інакше провести вечір.